pars quadragesima octava vulgate Clementine. Haec transcriptio a societate libri voce facta, bono publico usui est. Caput nonum, regina quoque saba, cum audisset famam Salomonis, venit ut tentare teum in enigmatibus in Jerusalem, cum agnis opibus et camelis, qui portabant aromata, et auri plurimum gemmasque pretiosas cumque venisset ad Salomonem locuta est ei qua cumque erant in corde suo et exposuit ei Salomon omnia quae proposuerat nec quid quam fuit quod non perspicuum ei fecerit quae posquam vidit sapientiam scilicet Salomonis et domum quam edificaverat nec non et cibaria mensae eius et habitacula servorum et officia ministrorum eius et vestimenta eorum pincernas quoque et vestes eorum et victimas quas immolabat in domo domini non erat pre stupore ultra in ea spiritus dixitque ad regem verus est sermo quem audiram in terra mea de virtutibus et sapientia tua non credebam narrantibus donec ipsa venissem et vidissent oculi mei et probassem vix medietatem sapientia tuae mihi fuisse narratam vicisti famam virtutibus tuis beati viri tui et beati servi tui qui assistunt coram te omni tempore et audiunt sapientiam tuam sit dominus deus tuus benedictus qui voluit te ordinare super tronum suum regem domini dei tui qui diligit deus israel et vult servare eum in aeternum id circo posuit te super eum regem ut facias judicia atque justitiam dedit autem regi centum viginti talenta auri et aromata multa nimis et gemmas pretiosissimas non fuerunt aromata talia ut ecque dedit regina saba regi salomoni sed et servi hiram cum servis Salomonis attulerunt aurum de Ophir et linea tuina et gemmas preciosissimas de quibus fecit rex de lignis silice tuinis gradus in domo domini et in domo regia citaras quoque et psalteria cantoribus nunquam visa sunt in terra iuda linea talia rex autem Salomon dedit regine Saba cum tacoe voluit, et tacoe postulavit, et multo plura quam atulerat ad eum, quae reversa abit in terram suam cum servis suis. Erat autem pondus auri quod efferebatur batur Salomoni per singulos annos, sexcenta, sexaginta, sex talenta auri, excepta ea summa quam legati diversarum gentium et negotiatores afferre con sueverant omnesque reges Arabiae et satrape terrarum qui comportabant aurum et argentum Salomoni fecit igitur rex Salomon ducentas hastas aureas de summa sexcentorum aureorum cui in singulis hastis expendebantur 300 quoque scuta aurea 300 orum aureorum quibus te jebantur singula scuta posuitque ea rex in armamentario quod erat consitum nemore fecit quoque rex solium eburneum grande et vestivit illud auro mundissimo sex quoque gradus quibus ascende batur ad solium et scapellum aureum et brachiola duo altrinsecus et duos leones stantes iusta brachiola sed et alios duodecim leunculos stantes super sex gradus ex utraque parte non fuit tale solium in universis regnis omnia quoque vasa convivii regis erant aurea et vasa domus saltus libani ex auro purissimo argentum enim in diebus illis pro nihilo reputa batur sicquidem naves regis ibant in tarsis cum servis hiram, semel in annis tribus et deferebant inde aurum et argentum et tebur et simias, et pavos. Magnificatus est igitur Salomon super omnes reges terre pre divitis et gloria. Omnesque reges terrarum desiderabant videre faciem Salomonis, ut audirent sapientiam quam dedera Deus in corde eius, et deferebant ei munera vasa argentea et aurea, et vestes et arma et aromata equos et mulos per singulos annos habuit quoque Salomon quadraginta millia equorum in stabulis et currum equitunque duodecim millia constituitque eos in urbibus quadrigarum et ubi erat rex in Hierusalem exercuit etiam potestatem super cuntos reges a flumine Eufrate usque ad terram Philistinorum et usque ad terminos Aegypti tantam qua copiam parebuit argenti in Hierusalem quasi lapidum et cedrorum tantam multitudinem velunt sicumororum quae gignuntur in campestribus aduce bantur autem ei equi de aegypto cunctisque regionibus. Reliqua autem operum Salomonis priorum et novissimorum scripta sunt in verbis natam profete, et in libris aia silonitis, in visione quoque addo videntis contra Jeroboam filium Nabat, regnavit autem Salomon in Jerusalem, super omnem Israel quadraginta annis dormivitque cum patribus suis et sepelierunt eum in civitate David regnavitque Roboam filius eius pro eo caput decimum profectus est autem Roboam in sicem illuc enim cuntus Israel convenerat ut constituerent eum regem Quod cum audis et Jeroboam filius Nabat, qui erat in Aegypto, fugerat quipe illuc ante Salomonem, statim reversus est. Vocaverunque eum, et venit cum universo Israel, et locuti sunt ad Roboam dicentes, Pater tuus durissimo jugo nos pressit, tu leviora impera patre tuo qui nobis imposuit gravem servitutem et Paulum de honore subleva ut serviamus tibi qui ait post tres dies revertimini ad me cumque abisset populus init consilium cum senibus qui steterant coram patre eius Salomone dum aduc viveret dicens quid datis consilii ut respondeam populo qui dixerunt ei si placueris populo huic et leniveris eos verbis clementibus servient tibi omni tempore at ille reliquit consilium senum et cum juvenibus tractare cepit qui cum eo nutriti fuerant et erant in comitatu illius dixitque ad eos quid vobis videtur vel respondere quid debeo populo huic qui dixit mihi subleva iugum quod imposuit nobis pater tuus at illi responderunt ut iuvenes et nutriti cum eo in deliciis atque dixerunt sic loqueris populo qui dixit tibi pater tuus aggravavit iugum nostrum tu subleva et sic respondebis ei, minimus digitus meus grossior est lumbis patris mei. Pater meus imposuit vobis grave iugum, ed ego maius pondus apponem. Pater meus cecidit vos flagellis, ego vero cedam vos scorpionibus. Venit ergo Ieroboam et universus populus ad Roboam die tertio sicut preceperat eis Responditque rex dura de relicto consilio seniorum locutusque est iusta juvenum voluntatem pater meus grave vobis imposuit iugum quod ego gravius faciam pater meus cecidit vos flagellis ego vero cedam vos scorpionibus et non acquievit populi precibus erat enim voluntatis Dei ut compleretur sermo eius quem locutus fuerat per manum aie silonitis ad Ieroboam filium nabat. Populus aut universus rege duriora dicente, sic locutus est ad eum. Non est nobis pars in David, neque hereditas in filio Isai revertere in tabernacula tua Israel tu autem pace domum tuam David et habit Israel in tabernacula sua super filios autem Israel qui habitabant in civitatibus Iuda regnavit Roboam MISIT rex Roboam ad Uram qui praerat tributis et lapida verunt eum filii Israel et mortus est porro rex roboam currum festinavit ascendere et fugit in Hierusalem recessitque Israel a domo David usque ad diem hanc caput undecimum venit autem roboam in Hierusalem et convocavit universam domum Iuda et Benjamin centum octoginta millia electorum atque bellantium ut dimicaret contra Israel et converteret ad se regnum suum factusque est sermo domini ad se hominem dei dicens loquere ad roboam filium salomonis regem iuda et ad universum israel qui est in iuda et benjamin hac dicit dominus non ascendetis neque pugnabitis contra fratres vestros revertatur unus quisque in domum suam quia mea hoc gestum est voluntate qui cum audissent sermonem domini reversi sunt nec per rex erunt contra Jeroboam habitavit autem Roboam in Jerusalem et edificavit civitates muratas in Iuda extruxitque Bethlehem et etam et Tecue bet sur quoque et soco et Odollam nec non et Jet et Maresa et Ziph sed et Aduram et Lachis et Azeca Sara quoque et Aialon et Hebron quae erant in Iuda et Beniamin civitates munitissimas cumque clausisset eas muris posuit in eis principes ciborumque horrea hoc est olei et vini sed et in singuli surbibus fecit armamentarium scutorum et astarum firma vitque eas summa diligentia et imperavit super iudam et beniamin sacerdotes autem et levite qui erant in universo Israel venerunt ad eum de cuntis seribus suis relinquentes suburbana et possessiones suas et transeuntes ad Iudam et Hierusalem eo quod abiecisset eos Jeroboam et posterieius ne sacerdotio domini fungerentur qui constituit sibi sacerdotes excelsorum et daemoniorum vitulorumque quos fecerat sed et de contis tribubus Israel qui cumque dederant cor suum ut quaerent dominum deum Israel venerunt in Hierusalem ad immolandum victimas suas coram domino deo patrum suorum Et robora verunt regnum iuda, et confirma verunt roboam filium Salomonis per tres annos. Ambula verunt enim in viis David et Salomonis annis tantum tribus. Duxit autem Roboam uxorem maalat, filiam Jerimoth filii David, abiail quoque filiam Eliab, filii Isae quae peperit ei filios Ieus et somoriam et zoom, post anc quoque acepit maaca filiam Absalom, quae peperit ei abia et etai et Zisa et Salomit. Amavit autem roboam maaca filiam Absalom super omnes uxores suas et concubinas. Nam uxores decem et octo duxerat concubinas autem sexaginta et genuit viginti octo filios et sexaginta filias constituit vero in capite abiem filium maca ducem super omnes fratres suos ipsum enim regem facere cogitabat quia sapientior fuit et potentior super omnes filios eius et in cunctis finibus Iuda et Beniamin et in universis civitatibus muratis prebuitque eis escas plurimas et multas petivit uxores caput duodecimum. Cunque cumque roboratum fuisset regnum roboam et confortatum de reliquit legend domini et omnis Israel cum eo anno autem quinto regni Roboam ascendit Cesac rex Aegypti in Hierusalem qui a peccaverant ad Domino cum mille ducentis scurribus et sexaginta millibus equitum nec erat numerus vulgi quod venerat cum eo ex Aegypto libies scilicet et troglodite et Aethiopes Cepitque quae civitates munitissimas in Iuda et venit usque in Hierusalem semeias autem profeta ingressus est ad Roboam et principes Iuda qui congregati furant in Hierusalem fugientes sesac dixitque ad eos hac dicit dominus vos reliquistis me et ego reliqui vos in manu sesac. Consternati que principes Israel et rex digserunt, justus est dominus. cumque vidis et dominus quod humiliati essent, Factus est sermo domini ad semeiam, dicens. Quia humiliati sunt, non disperdam eos, daboque eis pausillum ausilii, et non stillabit furor meo super Jerusalem per manum sesac. Veruntamen servient ei, ut esiant distantiam servitutis meae, et servitutis regni et terrarum. Recessit itaque sesac rex Egypti ab Jerusalem, sub latis thesauris domus domini, et domus regis. Omniaque se cum tulit, et clipeos aureos quos fecerat Salomon pro quibus fecit rex Aeneos et tradidit illos principibus scutariorum qui custodiebant vestibulum palatii cumque introiret rex domum domini veniebant scutarii et tollebant eos iterunque referebant eos ad armamentarium suum veruntamen quia humiliati sunt aversa est ab eis ira domini nec deleti sunt penitus sicquidem et in iuda inventa sunt opera bona confortatus est ergo rex roboam in hierusalem atque regnavit quadraginta autem et unius anni erat cum regnare cioepisset et decem et septem annis regnavit in Hierusalem urbe quam elegit Dominus ut confirmaret nomen suum ibi de cunctis tribubus Israel nomen autem matris eius nama Ammanitis fecit autem malum et non preparavit cor suum ut quereret Dominum opera vero Roboam prima et novissima scripta sunt in libris Semeiae profete, et ad videntis et diligenter exposita pugna verunque adversum se Roboam et Jeroboam contis diebus et dormivit Roboam cum patribus suis sepultusque est in civitate David et regnavit Abia filius Eius pro eo Caput tertium decimum. Anno octavo decimo regis Jeroboam regnavit Abia super Iudam. Tribus annis regnavit in Jerusalem, nomenque matris eius Micaia, filia Uriel de Gabaa, et erat bellum inter Abiam et Jeroboam. Cunque in et Abia certamen, et aberet bellicosissimos viros, et electorum quadraginta millia Jeroboam instruxit e contra aciem octingenta millia virorum qui et ipsi electi erant et ad bella fortissimi steti tergo abia super montem Semeron qui erat in Ephraim et ait audi Jeroboam et omnes Israel num ignoratis quod Dominus Deus Israel dederit regnum David super Israel in sempiternum et ipsi et filii Seius in pactum salis et surrexit Jeroboam filius Nabat servus Salomonis filii David et rebellavit contra Dominum suum congregatique sunt ad eum viri vanissimi et filii Belial et prevaluerunt contra Roboam filium Salomonis, porro Roboam erat rudis et corde pavido, nec potui resistere eis. Nunc ergo vos dicitis quod resistere possitis regno Domini, quod possidet per filios David, habetisque grandem populi multitudinem, atque vitulos aureos quos fecit vobis Jeroboam in Deos et ei ecistis sacerdotes domini, filios Aaron, atque levitas, et fecistis vobis sacerdotes sicut omnes populi terrarum, qui cumque venerit et initiaverit manum suam in tauro de bovus et in arietibus septem, fit sacerdos eorum qui non sunt adii, Noster autem Dominus Deus est quem non relinquimus sacerdotesque ministrant ad Domino de filii Saron et levite sunt in ordine suo holocausta quoque offerunt ad Domino per singulos dies mane et vespere et tui mi ama iusta legis precepta confectum et proponuntur panes in mensa mundissima estque apud nos candelabrum aureum et lucernae eius ut accendantur semper ad vesperam nos quippe custodimus praecepta domini dei nostri quem vos reliquistis ergo in exercitu nostro dux deus est et sacerdotes eius qui clangunt tubis et resonant contra vos filii israel nolite pugnare contra dominum deum patrum vestrorum quia non vobis expedit haec illo loquente ieroboam retro moliebatur insidias cumque ex adverso hostium staret ignorantem iudam suo ambiebat exercitu respiciensque iudas vidit instare bellum ex adverso et postergum et clamavit ad Dominum ac sacerdotes tubis canere ceperunt omnesque viri Iuda vociferati sunt et ecce illis clamantibus perteruit Deus Ieroboam et omnem Israel qui stabat ex adverso Abia et Iuda fugerunque filii Israel Iudam et tradidit eos Deus in manu eorum percussit ergo eos abia et populus eius plaga magna et corruerunt vulnerati ex Israel quingenta millia virorum fortium humiliatique sunt filii Israel in tempore illo et vehementissime confortati filii Iuda eo quod sperassent in domino Deo patrum suorum persecutus est autem abia fugientem Jeroboam et cepit civitate seius Betel et filia seius et Iesana cum filia abus suis Efron quoque et filia seius nec valuit ultra resistere Jeroboam in diebus abia quem percussit dominus et mortus est igitur abia confortato imperio suo accepitu xores quatuordecim procreavitque vitque viginti duos filios et sedecim filias reliqua autem sermonum abia viarunque et operum eius scripta sunt diligentissime in libro addo profete caput quartum decimum dormivit autem abia cum patribus suis et sepelierunt eum in civitate david regnavitque asa filius eius proeo in cuius diebus quievit terra annis decem fecit autem asa quod bonum et placitum erat in conspectu dei sui et subvertit altaria peregrini cultus et excelsa et confregit statuas lucosque succidit et praecepit iude ut aquereret dominum deum patrum suorum et faceret legem et universa mandata et abstulit de junctis urbibus iuda aras et fana et regnavit in pace edificavit quoque urbes munitas in iuda quia quietus erat et nulla temporibus eius bella surrexerant pacem domino largiente dixit autem iude aedificemus civitates istas et vallemus muris et roboremus turribus et portis et seris donne ca bellis quieta sunt omnia et quod quasi erimus dominum deum patrum nostrorum et dederit nobis pacem per girum edificaverunt igitur et nullum in extruendo impedimentum fuit habuit autem asa in exercitu suo portantium scuta et astas de iuda trecenta milia de beniamin vero scutariorum et sagittariorum ducenta octoginta milia omnes isti viri fortissimi e egressus est autem contra eos Zara Etiops, cum exercitu suo decies centena milia, et curribus trecentis, et venit usque maresa. porro asa per exit obviam ei, et instruxit acem ad bellum in valle Sefata, quae est justa mare et invocavit dominum Deum et ait, Domine, non est apud te ulla distantia, utrum in paucis auxiliaris anim pluribus. Adiuva nos, Domine Deus noster, in te enim et in tuo nomine habentes fiduciam, venimus contra hanc multitudinem. Domine Deus noster, tu es, non prevaleat contra te homo exteruit itaque dominus a Ethiopes coram Asa et Iuda fugerunque Ethiopes et persecutus est eos Asa et populus qui cum eo erat usque gerera et ruerunt a Ethiopes usque ad internecionem quia domino accedente contriti sunt et exercitu illius praeliante tulerunt ergo spolia multa et percusserunt civitates omnes per circuitum gerare. Grandis quippe cuntos terror invaserat, et diri puerunt urbes, et multam predam asporta averunt, sed et caulas ovium denstruentes tulerunt pecorum infinitam multitudinem et camelorum reversique sunt in Jerusalem. Caput quintum decimum. Azarias autem filius Oded facto in se spiritu Dei egressus est in occursum Asa et dixit ei Audite me Asa et omnis Iuda et Benjamin Dominus vobiscum quia fuistis cum eo si quaesi eritis eum invenietis si autem de reliquerit eum de relinquet vos transibunt autem multi dies in Israel absque Deo vero, ed absque sacerdote doctore, ed absque lege. Cunque reversi fuerit in angustia sua ad dominum Deum Israel, et coesier in Teum reperient Teum. In tempore illo non erit pax e gradienti et ingredienti, sed terrores undique in contis habitatoribus terrarum pugnavit enim gens contra gentem et civitas contra civitatem qui dominus conturbabit eos in omni angustia vos ergo confortamini et non dissolvantur manus vestre erit enim merces operi vestro quod cum audisset asa verba scilicet et profetiam Azarie fili Oded profete confortatus est et abstuli idola de omni terra Iuda et de Benjamin et ex urbibus quas ceperat montis Ephraim et dedicavit altare Domini quod era tante porticum Domini congregavitque universum Iudam et Benjamin et advenas cum eis de Ephraim et de Manasse et de Simeon plures enim ad eon confugerant ex Israel videntes quod Dominus Deus Ilius esset cum eo cumque venissent in Hierusalem mens tertio anno decimo quinto regni Asa immola mola verunt Domino in die illa de manubis et preda quam adduxerant boves septingentos et arietes septem milia et intravit ex more ad corroborandum fedus ut quereret dominum deum patrum suorum in toto corde et in tota anima sua si quis autem inquit non quaesierit dominum deum israel moriatur a minimo usque ad maximum a viro usque ad mulierem iura veruntque domino voce magna in jubilo et in clangore tube et in sonitu buccinarum omnes qui erant in iuda cum execratione in omni enim corde suo iura verunt et in tota voluntate quasi erunt eum et in venerunt Prestititque eis dominus requiem per circuitum sed et macam matrem asa regis ex augusto deposuit imperio et quod fecisset in luco simulacrum priapi quod omne contrivit et in frusta comminuens combussit in torrente cedron excelsa autem de relicta sunt in israel attamen cor asa erat perfectum cuntis diebus eius, e aque quae voverat pater suus et ipse intulit in domum domini, argentum et aurum, vasorumque diversam supellectilem. Bellum vero non fuit usque ad trigesimum quintum annum regni asa. Caput sextum decimum. Anno autem trigesimo sexto regni eius, ascendit Baasa rex Israel in Iudam et muro circumdabat Rama ut nullus tut posset egredi et ingredi de regno Asa Protulit ergo Asa argentum et aurum de thesauris domus Domini et de thesauris regis misitque ad Benadad regem Syriae qui habitabat in Damasco dicens fedus inter me et te est pater quoque meus et pater tuus habuere concordiam quam obrem misi tibi argentum et aurum ut rupto federe quod abes cum basa rege Israel facias eum a me recedere quo comperto benadad misit principes exercitum suorum ad urbes Israel qui percusserunt Aion, et Dan, et Abelmaim, et universas urbes neftali muratas. Quod cum audisset basa, desit edificare rama, et intermisit opus suum. Porro asa rex assumsit universum iudam, et tulerunt lapides de rama, et lineaque edificationi preparaverat basa, edificavitque ex eis Gaba et Masva. In tempore illo venit Anani, profeta ad Asa, regem Iuda, et dixit ei, quia habuisti fiduciam in rege Sirie, et non in domino Deo tuo, id circo evasit Sirie regis exercitus de manu tua non a Etiopes et libies multo plures erant quadrigis et equitibus et multitudine inimia quos cum domino credidisses tradidit in manu tua oculi enim domini contemplantur universam terram et praebent fortitudinem his qui corde perfecto credunt in eum stulte igitur aegisti et propter hoc ex presenti tempore adversum te bella consurgent ira tusque asa adversus videntem ius miti in nervum valde equipe super hoc fuerat indignatus et interfecit de populo in tempore illo plurimos opera autem asa prima et novissima scripta sunt in libro regum Iuda et Israel, e grotavit etiam asa anno trigesimo nono regni sui, dolore pedum vehementissimo, et nec in infirmitate sua quesivit dominum, sed magis in medicorum arte confisus est, dormivitque cum patribus suis, et mortus est anno quadragesimo primo regni sui et sepelierunt eum in sepulcro suo quod foderat sibi in civitate david posuerunque eum super lectum sum plenum aromatibus et unguentibus meretricis quae erant pigmentariorum arte confecta et combusserunt super eum ambitione nimia. Caput septimum decimum. Regnavit autem Iosafat filius eius pro eo, et invaluit contra Israel. Constituitque militum numeros in cunti surbibus Iuda que erant avallate muris. Presidiaque disposuit in terra Iuda et in civitatibus Ephraim quas ceperat Asa pater eius. Et fuit Dominus cum Iosafat, quia ambulavit in viis Davida patris sui primis, et non speravit in Balim, sed in Deo patris sui, et perrexit in preceptis Ilius, et non justa peccata Israel. Confirmavitque Dominus regnum in manueius, et dedit omnis iuda munera Iosafat, facta quae sunt ei infinite divitie et multa gloria cumque sum sis et coreius audaciam propter vias domini et excelsa et lucos de iuda abstulit tertio autem anno regni sui misit de principibus suis benail et obdiam et zacariam et natanael et micaeam ut docerent in civitatibus iuda et cum eis levitas semeiam et nataniam et zabadiam asa el quoque et semiramot et jonathan adoniamque et tobiam et tobadoniam levitas et cum eis elisama et joran sacerdotes nocebanque populum in iuda habentes librum legis domini et circuibant cunctas urbes iuda atque erudiebant populum Itaque factus est pavor domini super omnia regnia terrarum, quae erant per girum Iuda, nec audebant bellare contra Iosafat. Sedete Filistei, Iosafat munera deferebant, et vectigal argenti. Arabes quoque adducebant pecora, arietum septem milia septingenta, et ircorum totidem. Crevit ergo Iosafat, et magnificatus est usque in sublime atque edificavit in Iuda domos ad instarturium urbesque muratas et multa opera paravit in urbibus Iuda viri quoque bellatores et robusti erant in Hierusalem quorum iste numerus per domos atque familias singulorum in Iuda principes exercitus Ednas dux et cum eo robustissimi viri 300 milia postunc Johannan princeps et cum eo 280 milia post istum quoque Amasias filius Zechri consecratus domino et cum eo 200 milia virorum fortium hunc sequebatur robustos ad Prelia Eliada et cum eo tenentium arcum et clipeum ducenta milia. Post istum etiam Iosabad, et cum eo centum octoginta milia expeditorum militum, hi omnes erant ad manum regis, exceptis aliis quos posuerat in urbibus muratis in universo Iuda. Finis partis quadragesime octavee.